Sektor 3. Emisija o civilnom društvu i savjetima građana za održivi razvoj. Poštovani slušatelji, dobrodošli u još jednu emisiju Sektor 3, emisiju o civilnom društvu. Evo danas e, nam je ovdje e, gošća Sara Alhamad kao članica omladinske grupe Hrvatskog Helsinškog odbora u Karlovcu. A šta naši sugrađani misle o Helsinškom odboru, uopće znaju li šta to je, čime se Helsinški odbor bavi, koji straže dan, tijekom dana u jednoj ovako maloj anketi. Pa evo možemo prvo poslušati šta ste vi rekli o Helsinškom odboru. Što misliš o hho Da li si ikad čuo za HHO? Pa čuo sam za HHO, to je Hrvatski Helsički odbor. To je nevladina organizacija, ako se ne varam, koja se bavi ljudskim pravima i mislim da je na čelu trenutno e, Ivo Banac. Ja to podržavam u potpunosti. Mislim da svaki čovjek ima prava i mislim da bi se svako trebao boriti za sva prava i da bi se drugi ljudi trebali boriti za ta prava ja nisam baš osoba koja bi se borila za svoja prava, kamoli za nečija prava, ali oni koji žele <laughs> samo neka izvole. Ja ih u tom potpunosti podržavam, nek se bore i za moje kad ja već ne želim. Pa mislim da je tako nešto potrebno, evo, da se ljudi u stvari upoznaju, da vide njihova prava koja su, a ne samo da imaju nekakve dužnosti i obaveze a o svojim pravima znadu najmanje. Svaki zakon e, ima zakon prema ljudima, ali ljudi ne znaju svoja prava. Boriti za svoja prava to ne znaju. Ali znaju, na primjer, zabranjene ta ulice zabranjene to, to, to, ali njegova prava u biti ne zna. Zato HHO tu u biti taj organizacija koja će objasniti ljudi, e, njihova prava, njihova ponašanje i tako dalje. Pa znači, a ima tu puno u mojoj obitelji tamo, u tom hho Znači, moj stric je nešto, mi, prvo mi je pričao deda, onda mi je drugi dan isto pričao stric, ali ja sam, ja, baš nisam zanimao, se za to, gledao sam negdje u pravo, sam prazno sa strane, pravio se da se ne slušam, ono, oni su skoro furani u to, ono, nešto briju svaki dan. Ajde, vedrne, da poslije ručka malo ćemo pričati HHO, ali ne znam ja baš, ono, uopće me ne zanima ništa, bez veze, pa baš mi se uopće ne sviđa. Pa potrebna je, ali mogla bi se malo baviti ljudima koji stvarno zaslužuju pomoć. Pa na prve neki beskušnici i tako. Mislim da bi se <laughs> Hrvatski helsinški odbor trebao baviti više o pitanjima koje e, su goruća, dakle o pitanju diskriminacije e, ljudi po nacionalnoj osnovi, po pitanju religija, a ne po pitanju tome ko, je, kol, ko koliko ima novaca i samo da se dospije u medije kao na primjer podrška Mirjani Pukanić. Reproduction of conscience leads to enslavement of body, creation of order, waste enslavement the mind, production of consciousness leads to enslavement of body, and the creation of order leads to enslavement of mind. mi ćemo evo sada na današnju temu, a to je e, omladinska grupa Hrvatskog helsiškog odbora u Karlovcu. E, Što se tiče ovoga Hrvatskog helsiškog odbora, e, vas je više od samo jedne članice da, da, u cijeloj organizaciji. Kad je uopće osnovana omladinska grupa eh, Hrvatskog helsiškog odbora u Karlovcu? ne znam ti točnu godinu, ali ima već dosta dugo što je omladinska grupa samo osnovana. Inače, to nije samo eh, karakteristika za Hrvatsku, već i za cijeli Balkan. E, naime, mi surađujemo i sa drugim državama, poput Srbije u zadnje vrijeme, evo, najviše, s obzirom to da je i regionalni koordinator, dakle, koji on organizira susrete tih aktivista ljudskih prava, mladih aktivista, koji ti susreti se održavaju tri puta godišnje, svaki put u nekoj drugoj državi. E, na taj način se radi na samoj komunikaciji između omladinskih grupa e, po Balkanu, da se u biti razriješe i neke stvari koje su ostale to tako zapreke iz prošlosti koje još i dan danas e, rade jo, iz skorije prošlosti. Da, skorije, takozvani domovinski rat, na tom se u zadnje vrijeme najviše radi, pa je tako bila i sad, evo baš pred jučer. Jučer su se vratili sa takozvane putujuće škole. Posjetili su poprišta ratnih zločina poput e, Ovčare, Srebrenice, Vukovara i slično i tako da u biti ovaj prijatelj koji je išao iz Karlovca e, bio je jako zaprepašten u biti jer mi u školi slušamo o brojkama, govore nam 2000, e, 3000 ljudi je poginulo, ubijeno je tamo tada i tada, ali zbilja treba vidjeti da bi se to osjetilo. Jer znači oni tamo malo što imaju nekakve ono kontakte i sa ljudima koji su preživjeli te da, ono, neke da. Imaju priče, dolje su u tom nekim, tim nekim memorialnim centrima, imali su predavanje pa su čitali priče ljudi eh, koji su umrli u Srebrenici, dakle do trenutka njihove smrti i također ne znam da li bi to mogla nazvati srećom ili nesrećom, ali e, na primjer u Srebrenici na groblju bila je jedna starija gospođa koja je imala potrebu ispričat tu priču, ona je, kako mi je rekao, e, brata, dva sina i muže ostavila na tome groblju i to je bilo zbilja ono jednostavno su svi koji su bili tamo nisu mogli suzdržati praktički od plaća koliko pa je vas mlade ljude u biti koji ste rođeni negdje u vrijeme kad je, kad je taj rat počinjao ili neki već kad je bio ono pred kraj potaklo da se uključite u, u tako jednu cijelu priču? Pa to je ono u biti tužna istina što roditelji ono što su nekada dakle <laughs> zamjerali, e, na primjer naši roditelji, dakle oni se mogu ajde, sad je to relativno rečeno, ali mogu se dakle ljutiti na primjer na Srbe zbog svega što su nanijeli, ali je Stvar u tome da oni to isto prenose na svoju djecu koja će to prenesti na svoju djecu i to jednostavno mora stati. Jer od toga nema nitko apsolutno nikakve koristi. To je nešto što se mora hitno promijeniti. Tužno je e, što se i danas e, ljudi praktički E, diče ustaštvom u Hrvatskoj, četništvom u Srbiji, to je jednostavno tužno i što se ne mogu pomiriti da je Hrvatska počinila zločine, ali i da je Srbija počinila zločine. To je jednostavno istina i to ljudi moraju prihvatiti. I na tom, to je u biti ono na čemu mi radimo, kako bi mladi narašt, mlađi naraštaj znali istinu. Koliko je uopće mladima interesantna cijela ta priča o kojem se... E, sada u biti nas ima desetak, ali ne zato što nema zainteresiranih, nego zato što sam, ja sam inicirala to osnivanje omladinske grupe u Karlovcu. A stvari u desetak članova ta što sam odabrala deset ljudi koji su voljni raditi, jer E, naprosto grupa nema smisla ako nas ima sto od kojih radi pet i ovi drugi samo govore da, da, ja sam u HHO. To nije to, to nije ono što mi želimo i naša grupa prvo mora stati na noge, funkcionirati kako se spada, upravo zato smo se i prijavili na natječaj. E, I tek tada ćemo početi primati članove malo više i također radimo i na edukaciji sadašnjih članova. Malo još o vašim aktivnostima, mhm. o čemu se Konkretno što e, radite? Sada trenutno nas deset e, radi e, na projektu o SIDI. Dakle, i bilo je dosta projekta tipa Memoaids i slično, ali to je većinom na tom, o tom nekom biološkom aspektu SIDE. Socijalni aspekt se jako zanemaruje, a tužna činjenica je to što danas ljudi oboljele od SIDE odbacuju. Dakle, SIDA je postala nešto tipa homoseksualaca, dakle nešto jako E, getoizirano i udaljeno od svega i neprihvatljivo. Dakle, inače ljudi koji su bolesti njih e, žalimo, želimo im pomoć. A ljudi koji boluju od side e, imaju tu nesreću da, ih, da ljudi bježe od njih. Bilo je provedeno istraživanje negdje oko 60% doktora, sad ne znam točno koliko, ali uglavnom jako velik postotak doktora rekao da ne bi dali disanje ono, usta na usta bolesnima od sida. To su dakle biti studenti, još nisu doktori u potpunosti, ali ne bi studenti dali... Studenti medicine. Studenti medicine, da. oni su na njim, kod njih je provedeno to istraživanje, anketa i rekli su da da bi bili u strahu da ne dobe sida. Znači baš nisu informirani e, na koji način se prenosi. E, u tom je stvar, oni jesu informirani, ali i dalje se, i dalje se boje ljudi, jer je to bolest koja nema lijeka. Dakle, sad ono, i za rak, ono, slušamo stalno, istraživanje su pokazala neki napredak vamo tamo, a sida je nešto što stoji na mjestu da je nešto što je jednostavno kad ju dobiš ne možeš je se riješiti, nema, nema pomoći. Ono. A mi sada malo zasvirati pa, pa ćemo onda nastaviti sa današnjim. Kakav je vaš odnos sa ovim velikim, podnavodnicima, Hrvatskim helsiškim odborom? Naš odnos, evo sada, ne mogu se pohvaliti da u zadnje vrijeme baš cvate, jer se jer su neka, neke informacije stigle o ukinuću samih omladinskih grupa u Hrvatskoj, no ne mogu tvrditi sa sigurnošću jer to nije bilo iz prve ruke. Ali inače je naš odnos zbilja jako dobar jer s njima organiziramo te lokalne škole E, na koje šaljemo onda, dakle, inače Karlovac nije jedini ogranak komolinske grupe, glavni stožer je u Zagrebu, ali ima još i u Vukovaru, ima u Istri, e, uglavnom po cijeloj Hrvatsku imaju našicama čak čini mi se. Ima i dosta i mi međusobno surađujemo i svaki put na, e, lokalne škole četiri, ne tri, tri godišnje šalju se šalju se dakle ljudi iz ogranaka i na taj način su deset dana slušaju predavanja na neku temu ljudskih prava tipa eh, prava žena ili eh, kontroverze razno razne oko ratova ili eh, o demokraciji. Zatim Žarko Puhovski također ima predavanje o individualnom i kolektivnom samom pravu i sam uvod u ta problematiku ljudskih prava isto drži. Predsjednik hho Ivo Banac također ima predavanje, sad na svakoj školi je E, nešto drugčije. E, evo, nedavno je bila organizirana napredna škola, ona je namijenjena onima koji su prošli dvije lokalne. E, dakle, u biti dvije se prolaze zbog aktivnosti, aktivizam u praksi i forum kazalište koje se provode u tih deset dana i svatko mora proći dakle jedno i drugo da bi mogao ići na naprednu školu. A kako je sa nekakvim nastavkom rada mladi dakle iz omladinske grupe, planirate li nastaviti e, raditi u ovome pa sad je to prilično relativno, neki da, neki ne. je ovako mišljenje? pa u biti oni koji su na reći, višim položajima, dakle u, omladinskoj grupi, tipa glavni koordinator, zamjeni, glavni tajnik, upravni odbor omladinske grupe, znači mi imamo cijeli statut, opći pravilnik o radu, sve tako da smo praktički prilično odvojeni od HHO, ali uglavnom većina ljudi koji su zbilja aktivni u omladinskoj grupi namjeravaju se dalje baviti ljudskim pravima i, on, preći u HHO. Znači, vi ste u stvari e, samostalna organizacija ili kako, ste ono nekakvom odnosu? mi u biti, a sad je to prilično komplicirano, dakle nismo u potpunosti samostalni. Mi kod da imamo neku autonomiju unutar HHO-a. Dakle, mi imamo svoj pravilnik, statut koji je u skladu normalno. Sve se slaže, sva naša zalaganja su identična onima za što se zalaže Helsinški odbor. U biti mi smo samo ta jednaka autonomija, dakle mladež, kako bi mogli mlade potaknuti na aktivaciju za ljudska prava, kako bi se dalje mogli učlaniti u HHO i učiniti zbilja nešto veliko to je ta neka predfaza. Kada je vaša suradnja sa drugim organizacijama, mahom civilnog društva, a i vladinim službama koje se bave tako zaštitom e, ljudskih prava, promicanjem ljudskih prava i općenito nekako upoznavanjem javnosti? E, pa, na primjer, imamo tu organizaciju, dakle, BABE, e, uglavnom s njima jako puno surađujemo, oni drže i predavanje na tim školama. Oni su, Sanja Sarnoka nam drži predavanje, ona je, dakle, D-baba jedna zbilja simpatična žena. Najviše s njima surađujemo, a što se tiče vladinih tih nekih organizacija, trebalo bi napomenuti da u političkim strankama oni koji su u HHO ne mogu imati neke više položaje tipa voditi neku stranku ili nešto tako, to ne. Oni mogu biti dio neke stranke, ali na nekim, tako reći, nižim položajima. A sad kao omladinska grupa, ovo što se spominjao, to surađujemo više onako nekako donatorski, dakle neka pomoć, mi pomognemo njima, oni nama, ali više pri organizaciji nečega nego pri, samoj pri samom aktivizmu. sada pričali o vašim tako suradnji sa organizacijama uh, u Hrvatskoj, kako je uh, odnos sa drugim omladinskim grupama na Balkanu? Jako dobar, zbilja jako dobar. Uh, sada zadnja škola je bila održana u Crnoj Gori, ali ta nije bila toliko simpatična poput one održane u Srbiji koja se eto potrefila ravno sa prosvjedima na Kosovu, dakle e, njihova, kad su proglašavali svoju neovisnost sve te panike i neredi. Naime, radilo se o tome da su e, ja, ja sam nažalost propustila tu školu, ali radilo se o tome da su ih pratili e, dva policajca na motoru, dakle, jedan ispred jedan niza i policijski auto jedan ispred jedan niza i oni u kombiju. A gdje je to bilo u... u, Subotici je bilo ovo zadnje, ovo bi bilo u Beogradu, malo izvan Beograda, možda tako, tu. Uglavnom, lijepo su bili u centru. A kud si to pratili? Od, granice pa Od granice do hotela, hotel e, prepun policije, e, to doslovno provjere kad ko ulazi u hotel, ko izlazi u hotel, to su bile ne znam, ekstremne provjere da ne bi slučajno neko nešto došao. mislim, bilo ono gaženja tog vozila jel, sa razno raznim e, voćem i povrćem i sličnim stvarima, jer mislim, Hrvati koji su rekli priznat Kosovo dolaze sada u Srbiju solid pamet, jel? tak su to vidjeli Srbi i to, to je bilo onako god je to bilo smiješno, toliko god je bilo i tužno zbilja, ali e, ona Omalinska grupa koja nas je tako dakle, dočekala u e, Srbiji je bila e, izuzetno gostoljubiva i e, zbilja su jako dobro organizirali tu školu, to su svi pohvalili i sam regionalni koordinator Nebojša Tasić je iskazao razočaranje dakle, ponašanjem Srba u jel, takvoj situaciji. Ali sve je srećno dobro završilo i zbilja su ove pohvale i sa njima je suradnja i više nego dobra. Na njima je vjerojatno bilo puno teže, vi ste se vratili nazad u Karlovac, <laughs> odnosno u Hrvatsku, oni su morali tamo ostati. Oni su morali ostati, da, i opravdavati dolazak Hrvata. To ste samo bili e, vi ekipa iz Hrvatske tamo ili je to bila još znači, na nekakvoj razini? E, to je bilo na regionalnoj razini, dakle došli su još iz e, Crne Gore, iz Bosne, Makedonije, E, e, ne znam je li još netko možda došao ovako izvan, ali on dolazi po dvoje, troje ljudi iz svake dakle, te države, ta jugoistočna Europa, pa se sastanemo svi na istom mjestu. To je baš bilo, e. da, dakle, zanimljivo, pogotovo onim, onako situaciji polu nekakvoj ratnoj ili izvanrednoj. ok, dosta tak znači ono putujete, pa na koji način sve skupa to financirate i vaše, dakle sve ove edukacije, aktivnosti u Karlovcu koje radite i općenito, dakle, putovanja po Balkanu i šire? Pa putovanja po Balkanu i šire, to u biti e, surađujemo sa Norveškim helsinškim odborom. On e, daje donacije godišnje, dakle on financira sve to što je potrebno i na dakle sad kad je bila napredna škola i na regionalnim školama obavezno, e, dolazi naša draga Mina koja je iz slanica iz Norveške, ona provjerava dakle, što mi radimo, da li radimo i kako radimo i onda podnosi izvještaj Norveškoj da oni vide gdje idu njihovi novci. A što se tiče same aktivnosti u Karlovcu, evo mi smo se sad prijavili, sad, <laughs> pred par mjeseci, prijavili smo se na natječaj, ali izgleda da nismo ništa dobili, nismo dobili apsolutno nikakvu povratnu informaciju. A, prijavili smo dva projekta, Forum kazalište i Idealnu školu. Gdje ste to prijavili na... E, županijski natječaj bio, ti zbilja ne znam sada... A, poluga je, na primjer, oni su dobili na istom natječaju, na isti natječaj smo prijavljeni, oni su dobili bili, ali oni su dobili dakle informaciju, mi nismo ništa dobili nikakvu informaciju, pa pretpostavljam da nismo, mada smo ispunjavali dosta tih crta koje su bile To je bilo na ovo, možda na ovaj e, gradski natječaj. E to, to da, vjerojatno tako nešto. što je sada bilo prije da, nekih. ne znam, oko 20-25 tisuća kuna tako se nešto, ja mislim, nudilo kao, to bi bio maksimalan iznos eto, ne znam, vjerojatno nisu, e, nismo dobili natječaj čisto zato što smo mi osnovani u Karlucu kao ogranak tek u prvom mjesecu, tako da smo mi relativno mlada grupa, mada u omladinskoj grupi ja sam evo već godinu dana, al, eh, u Karlovcu je to mlada grupa, ali inače ovako same te donacije to sve prikupljamo sami. Eh, mada, se, na primjer, da smo sada dobili te novce, onda to ide u Zagreb i on se svaki put kad nešto trebamo, oni šalju novce koliko nam trebaju sa tog našeg nekog računa. imate mi zajednički račun za Hrvatsku, da. da, samo što svako ima dakle svoj dio u tom računu i ne uzima se od drugih, kako ću reći. Koliko grupa zaradi, toliko ima. Kako je to zainteresiranost za ljudska prava među karlovačkom uh, mladeži? Ima onih koji smatraju da su neki stavovi za koje se HHO zalaže uh, preekstremni, kontroverzni i, i nepotrebni, tako da apsolutno odbijaju bilo kakvu suradnju sa HHO-om i to je po meni prilično tužno, a opet ima i oni koji su izuzetno zainteresirani, mislim, E, masa ljudi me je dolazila pitat e, kako u HHO, kako se uključiti u sve to, ovo ono. Samo ono, za sad ih moram još uvijek ljubazno odbijat lagano dok se mi ne ufuramo malo u sve to, ali ono, kad jednom krenemo onda definitivno naći će se jako velik broj ljudi koji će biti zainteresirani. mogu se priključiti i drugim organizacijama civilnog društva pa vidjeti kako da, to funkcionira. Da, u svakom slučaju bi vam dobro došla e, svaka osoba sa nekim malo ovako iskustvom, baš što se tiče pisanja projektnih prijedloga. da, to bi prije svega god može neka dođe. Pa evo sad je, što se tiče baš mladeži, skoro su osvanuli neki fašistički znakovi na zidovima gimnazije, gdje se zna tko ih je napravio, zašto, imali to veze sa nekakvim, nacističkim, odnosno fašističkim grupama ili je to čisto tako nekakav proizvod mladenačkog bunta ovako dobro ja da je to sa nekim proizvod pijanih maturanata koji su nedovoljno upućeni u to što se zbivalo zapravo i to je jako tužno jer mislim to je dakle slika Karlovačke gimnazije. Mislim, što je po meni izuzetno tužno. Nisam sigurna da je ravnatelj uopće vidio to jer se to nalazi um, u toj eptonem dijelu iza škole na tim daskama, ali te daske su priključene na školu s obzirom na to da su radovi, ali mislim to su, dakle, E, fašistički znak, odnosno znak NDH, jel? Pisano NDH, za dom spremni, potpisan razred ispod, razno razna imena ispod toga. E, po meni je to jako tužno, prije svega jako tužno i smatram da s tim ljudima treba ozbiljno porazgovarati da bi se vidjelo da li oni zbilja misle to što tamo govore. Jel? Mislim, oni sa tim e, znakovima promoviraju mržnju i netrpeljivost i smatram da u jednoj modernoj državi Hrvatska, ako se to ona želi i može tako nazvat, toga ne bi trebalo biti ni u kojem slučaju. Evo, ja se najiskrenije nadam da je to bila čista neupućenost i pijano stanje, jer ako nije, ja zbilja, ne, ne, znam šta da mislim onda ako nije. Mi smo na samom kraju emisije večerašnje, pa evo samo za kraj, e, koji su vam sada planovi za ovu godinu? Za ovu godinu? Pa dakle, sada namjeravamo dovršiti e, snimanje filma o AIDS-u, za ovaj projekt što sam ti pričala. E, prvenstveno radimo samo na tom AIDS-u, e, kako bi ja pokazali socijalne aspekte SIDE i uz malo sreće do na, godinu, do na godinu ćemo to dovršiti i Uh, provešćemo to u gimnaziji ako ništa, dogovorit ćemo se sa ravnateljem i ono, mislim, <laughs> mi ne tražimo ništa novce i ne treba nam neki materijal da bi to proveli jedan dan je sasvim dosta. E, Valjda, sad se treba taj film snimit i to je bilo to, to su nam glavni planovi i u šestom mjestu, sad krajem šestog mjeseca ide još e, par ljudi će biti poslano na školu kako bi se educiralo u ljudskim pravima. A film snimate vi? E, u suradnji sa filmskom družinom u gimnaziji, dakle koristimo njihovu opremu i ono, praktički mi radimo jednom, vjerojatno ćemo imati pomoć pri montaži, ali uglavnom s njima surađujemo, s kinoklubom. Kad možemo očekivati negdje tako sedmi mjesec, vjerojatno će biti gotovo. Ja mislim da bi trebao biti do tada gotovo. Ajde, super, pa ono, vjerujem da ćemo ga imati prilike vidjeti na nekoj od ovih e, lokalnih televizija, ako ne na našoj. Možda neka projekcija uz malo sreće bude. Cijenjeni slušatelji, ovo je bilo sve za večera. Slušajte nas idućeg utorka u našem redovnom terminu, a do slušanja želim vam ugodnu večer. Misija Sektor 3 održava se zahvaljujući potpori Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva.